abarundi bari hanze y'igihugu kugira nabo bagire icyo bashikirije cyangwa bagire icyo batereye mu kubaka kino gihugu cyabo cy'amavukiro aribwo burundi rero muti uno munsi tuza kubayagira kuki uno munsi tukaba tugaruka ku gace gatonya mu ijambo ryashikirijwe mu ntango hari mu ntango yiyindwi indwi itariki ya mbere rusama umunsi mukuru w'abakozi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ibisata nka byose by'igihugu ubu bizoza birerekana cyangwa bitanga raporo e, y'amafaranga bahawe uko bayakoresheje aho naho ngo akaba ari mu ntumbero y'uko hatunganywa neza ayo mafaranga kuko bazo kuko bahejeje gushyikiriza iyo raporo ariho bazohabwa ayandi kugira habe ikoreshwa Giza eh, buri mwaka hamaduza guca duha akanya mwebwe abarundi kumbure eh, muhejeje kumva ako gace gatonya k'iryo jambo duce tugaruka ku kuntu umuntu yogwiza cyane cyane umwimbu muri kino gihe mubona ubuzima busa n'ubutameze neza bivanye nk'uko mwagiye murabyumva intambara yo muri Ukraine n'ibindi n'ibindi aho wasanga hari hari ibintu bimwe bimwe bya nkenerwa byagiye biraduga ibiciro nuko rero nkuko nari nabimenyesheje kuri mikoro niyo nkuru mu buhinga bw'ibyuma nza gufashwa na Albert Nduwayo mukanya duca tuduga ku ijambo ariko nsaba kandi n'imbabazi umutumire twari dufise akaba yafatiriwe ku munota wa nyuma ariko twizere yuko mu ndwiza tuzaba turi kumwe hano barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo yabo kurusha abandi kuko kayise kago karyoshe nk'inyama y'ikintu reka tugaruke rero hano muri studio nkuko nempejeje kubishikiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje kwisata byose by'igihugu ku ubizoza birerekana ico byakoresheje amafaranga biba byarahawe imbere yuko baronka ahayandi aho naho ngo bizofasha kugira hatunganywe neza uko amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka ikindi nacyo umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko hazoba amategeko cyane cyane mperekeza muri ya politiki yo kunganisha imishahara ku bakozi ba leta kandi ingingo mperekeza zigiye kujyaho imbere y'ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri kugira imvuga ijyane n'ingiro iki kiringo cy'imyaka cumi ndazi ko abakozi b'igihugu bakivuga ko byinshi ariko nabo babonye ayo mahera bijyanye n'uwo mugambi barabona ko ari menshi ku buryo naho twokwaka ingurane ngo tubikore ubunyene vyotera imvune ikomeye ubutunzi bw'igihugu ngira ngo abanonosoye ibijyanye na politike y'ingene ifaranga rita agaciro mu gihugu barabizi nk'ubu igica gisuzumwa ni uko ayo mahera mashasha yiyongereye yoba yababa agaciro k'umwimbu twagize uyu mwaka kugira ngo ingero y'amahera ari mu gihugu ntitose kare nicyo gituma saba umurundi wese gukora yivuye inyuma umwimbu ukagwira ntacobuza ko no mu myaka mikeyi twoba tubihejeje byose biva ku mwimbu igihugu coba kirose uko rero umwaka utashe tuzoza turasuzumira hamwe ingene umwimbu wifashe hanyuma bigenze neza turabira hamwe ico twokora kugira ngo uwo mugambi uhere vuba natwe turifuza ko abakozi bakora ata myidogo ariho ikivi kiduga iryo tunga rinyuruzwa izuba cyanye rigasesagurwa n'uruhombo rukomeye ni kimwe mu mvo zituma abatanga akori badebukirwa kuko babona ko atakamaro ko gutanga ikori turazi ko iyo turiko turwanya ivyo vyose mvuze hari abo bikomeretsa ku mutima kuko bari baramenyereye kugabangana itunga ry'igihugu nico gituma ibimvuga biraba twese baba abakorera igihugu abikorera ivyabo muri aba twovuga abahabwa ubutare bagashora hanze bagurisha bakishirira mu mifuko yabo canke abahabwa amasoko ku biciro vy'umurengera abo bose bomenya ko iyo ngendo ari yituma igihugu kiba gikene muri iyo ntumbero twame dufise ku muzirikanyi ya ngingo ngenderwako ngo umwe wese azana ubushobozi bwiwe umwe wese ahembegwe ivyo yakoze mbere niyo ngingo igiye kutugenga cane cane twebwe abemeye gukorera igihugu gihugu n'ikoreshwa ry'uburyo buzohora butangwa uko umwaka utashe tubeho tubizi ko kuva ubu ibwirizwa rigenga uburyo ibisata vy'igihugu bizokoresha rishingiye ku ntumbero yo guha uburyo ibizokorwa kandi ko ku kiringo cose imbere yo kongerwa ubundi buryo igisata cose kizobanza kwerekana ico uburyo carose ubwa mbere bwakoreshejwe ivyo biraba ibisata vyose vy'igihugu vyaba ivy'inzego nkuru canke mu makomine ni nk'uko igisata cose cy'igihugu gitegereza kwerekana amahera yose cinjiza n'ingene ayo mahera azokora muri make dushaka ko amahera yose aboneka mu kigega cy'igihugu kandi ko yose akora ivy'abenegihugu bakeneye ubu rero akaba ari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mwumvise rero uko ubu bigiye gutungana mu gihugu hama mwumvise ko n'abakozi ba leta kumbure hagiye kujyaho iyi politike aho itazoshigwa ko amategeko mperekeza muri iyi politike yo kunganisha imishahara rero bivanye n'ico gice gitonya muhejeje kumviriza cy'umukuru w'igihugu ni gute abarundi muri rusange bugwiza cyane cyane umwimbu kugira umusaruro ube mwinshi gutyo uh, ni kino kiza cy'ubukene gihanze isi ngo tuki sagarara usabwe n'amahanga yose y'isi ikiganiro ni karadiridimba ni akana kajya ikiganiro giha akaryo abarundi bari hanze kugira kumbure nabo baterere mu kubaka kino gihugu cacu banyeretse ko wari uri ku murongo wa ro namahoro ninde tuvugana ni placide sangwa ikaze muri karadiridi mwumvise igice gitonya cy'ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi eh, hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe akazi n'abakozi uno musi bivanye bivanye kumbure n'ibibazo isi irikira camwo mubona ari gute eh, umurundi yokora kugira yongereze umwimbu yego nakurikiye byose cyane nabikurikiye ariko ibintu byari ibintu mu burundi dusigaye ingeso shasha kandi namwe kumara nyene musigaye muvuga ngo isi bishwe iragenda isi iriko iragenda isi ntahiri kwiragenda mm. bene byo n'ababi twebwe abahutu n'abatutsi twari turatemana umurusiya yaronka ingorane mhm. kugira umunyamerika biriko biraduga ibiciro kubera irya ntambara ku bwawe ni gute ubona abarundi bokora cyane kugira mu bino bihe eh, umwembu ugwizwe cyane ibyo biraturaba twebwe nyine abarundi mhm. twebwe nyine abarundi nta burusiya nta repubulika nta rwanda nta tanzania nta kongo ibyo biraba twebwe nyine abarundi nanjye nabajije umurundi iyo twumvise umurundi mhm. umurundi w'ukuri kandi n'umukuru w'igihugu ntacumbitse umukuru w'igihugu ngo twebwe yavuze ngo twebwe ngo twaje kurwanira igihugu none ako kajambo yakavuze mu ijambo yavuze gukorera igihugu twe twahamagariwe gukorera igihugu eh none abandi bagiye abandi barundi Ah, kuri iyo ntambara yo muri Ukraine idashobora gushika i Bujumbura jewe byo mbona natwe mbona umengo iyi ntambara yashyitseho kuko ibintu byinshi mbona umengo byaradutse Mm, twaciye tugaruka duti mbega none uno munsi umunyagihugu w'umurundi yo kwifata gute ni gute yo kongereza umwimbu kugira eh, abashe kubaho mu bihe nk'ibi uretse ko abarundi bamye eh, iyo bashikiwe n'ibihe bigoye bamwe barondera n'inyinshi kugira babivemo ego nka icyo nashikiriza eh, ni icyo umukuru w'igihugu akunda kuvuga ko ari gukora cyane kugira ibyo bihe bishitse e, ntibigire ingaruka mbi zirezire ahanini novuga ati ni gukora cyane kugira ibyo bihe Mm. mbe mwebwe urabye ngaho muri Zambia si kure cyane n'u Burundi mubona abanyagihugu baho ingendo bariko bafata cyane cyane bayiha intumbero iyihe kugira twumve ko abarundi bo bigirako muri Zambia uko mbona aho igihugu kirasubira uburyo ubundi bo barakora barakora cyane ko barafise Uh, ibintu byinshi bakora amahinguriro cyane cyane mhm. kugwiza amahinguriro kugwiza amahinguriro barafite ibintu by'amahinguriro nibaze ko igihugu gifite amahinguriro atari cyane wowe hmm. eh, yego ingaruka mbi nyinshi iboneka cyane mhm. ariko aha ibintu biraduga mugabo atari ku rwego hejuru ntibiduga ku rugero Mm-hmm. ariko biraduga kuko nicyo mbona mbere navuga ko nkino ndaje nko ku bitoro ahanini navuga ko niho ibintu byinshi biduga ino urabye ku gitoro mbere usanga kizimye cyane gusumba mu burundi mm. ntangure kwiyonondera nawe ikiganiro umunyagihugu yokora gute kugira ngo ibintu bishobora kugenda neza na cyane cyane muri ibi bihe bidasanzwe isi irimo n'ubutunzi bidasanzwe mm-hmm. uh, jewe uh, nta notangura mvuga nti utabona yuko ibihe byahindutse ku isi kubera iby'intambara y'uko iraba muri eritene eh, mhm. ni umuntu yoba ariko arigisha umwana kuko sinzi ko twese dutuye ku muvunyi w'isi kandi um, ntabwo ndavuga ni uh, ku bijyanye n'umugaro w'ikiganiro mhm. cyo bivuga ko mhm. umunyagihugu w'umurundi yokora iki kugira ngo yiteze imbere na cyane cyane muri ibi bihe ubuzima butoroshe muri rusange hmm. umunyagihugu w'umurundi njyewe numva yuko ibwa mbere yokura amaboko mu mpunzi bisanzwe ariko ikigira kabiri nawe akoroherezwa mu buzima bwa misi yose kuko nk'ubu turi ko turaraba ubuzima mu gihugu mu gisagara cyane cyane cya bujumbura ibintu byarahindutse cyane cyane cyane kuko igitoro cyaduze ngo hmm. tuguma tubibona kuko igitondo nicyo soko y'ubuzima bw'ibintu ni ukuvuga nicyo ubuzima bw'umuntu bushingiye kuko mhm. igitoro kitabonetse ntashobora kuronda ntashobora kuronka uh, uh, ibidandazwa ntashobora kujya gusoma bimworoheye ntashobora kujya kuronka nk'abadandaza ntibashobora kujya kurondera ibyo badandaza biboroheye icyo usanga bagenda bakoresheje uburyo bwinshi mu kwiyunguruza hanyuma nabo bagaca baduza ibyo badandaza ibyo nabyo bigaca bishikira wa munyagihugu atabwirizwa kuja ku ruguru urumva umunyagihugu none azokwisununura gute mu gihe icyo kibazo mm. kitabanje gutorerwa umuti mhm. ikibazo eh, njyewe mbona yuko eh, abanyagihugu umunyagihugu yobanza koroherezwa mu mm. kugira ngo arondere ni ukuvuga iyo koroherezwa mu biki bizomufasha mm-hmm. nawe kwiteza imbere reka reka turabe tubivuge ku bijyanye n'ubuzima um, bwahindutse Mm. njyewe navuze ubujumbura mugabo si ubujumbura gusa ndivuga muri mm. iki gihugu cyose mm. hanyuma ubuzima eh, bwaramaze guhindura ni ukuvuga uko umuntu yarabayeho mu myaka umwe mu mwaka umwe uheze tugeza kuri uno mwanya turi ko turavuga ibintu byarahindutse ariko uko ubuzima buhinduka ikibabaje ni uko nk'abakozi ba leta cyangwa abikorera utwabo agashahara nako ntikahindutse kaguma kameze kwa kundi nyine umushahara udahindutse ubuzima bukaba bwarahindutse uca ubona ko bica noneho bica byunyurira kimwe kuko nimba wari utunzwe n'amahera ibihumbi mirongo turabe ku munsi wari utanzwe n'ibihumbi reka dufatire ku mahera makeya kugure mm. n'ibihumbi eh, ijana nka cumi sinzi nka cumi ku munsi mm. eh, nk'ibihumbi cumi ku munsi hanyuma ibintu byose bikaba byaraduze umushahara nawe ukaba utariyongereye none eh, ugiye kuraba ingene ubuzima buca buhinduka buca buhinduka otomatikoma buca buhinduka kuko ibihumbi icumi wari usa gusumisha ibihumbi icumi ubunya usumisha ku ngore nka mirongo ibiri mhm. kandi mirongo ibiri byose biraduga mm. biraduga kuko um, ubuzima buduze ukaguha kwa kundi wari uhembwa k'agashahara wari uhembwa urumva n'akamaramanza akamaramanza mm. yaba leta cyangwa abikorera utwabo abakoresha bose bategerezwa kuraba uno mwanya turimo ino gihe turimo ko nabo bashobora gukora icyo bakora kugira ngo bashobore gutuma ubuzima bw'umuntu nawe abaho ku buryo bubereye bubereye hanyuma gutyo akiteza nawe imbere kuko urabona uramutse ugiye ku kazi utafunguye hmm. utafunguye nk'uko byategerezwa akazi by'anabikunda urakiyica kuko um, duhereye ku bana no ku bakuze no ku gihugu muri rusange kuko abana batari ko bariga nk'uko byategezwa kwiga nka inshabwenge zejo mm. ariko bariga nabi nabi tutaronse abakozi bari ko barakora neza kubera ko bahunguye neza kubera ko biyunguruje mu buryo buboroheye kubera ko batanze ni ukuvuga umwundu ugenda neza barakora ukuri kwanyu kuba ariko arakora afite umutima mwiza mugabo umukozi ariko arakora yumva afite umutima mwiza ubwo nanjye rero nagira ngire icyo mperereye gatoye umwanya n'uwiwawe david murakoze cyane jacqueline avuze imbere yanjye asa n'uwivuze byose kandi yabivuze neza mm-hmm jewe gusa nagomba ngira ico nterera kukungene mbona leta yokorohereza abanyagihugu mm kugira duce vyoroshe gatoyi muri ibi bihe mhm. muri ibi bidasanzwe isirimo ego bidasanzwe kabisa mhm. mu bisanzwe abanyagihugu b'abarundi turabakozi turabakozi ivyo bibwirwa n'ingene usanga imisozi yacu yose yambaye mm -hmm. kandi murazi yuko igice kinini kwijana ku butaka bwiza Burundi dukoresha isuka turabarimye mm. ikintu cya mbere rero leta yokora mu migambi yayo nuko yokorohereza abanyagihugu cyane cyane bato bato bakoresha isuka mu kwiyungunganya mm-hmm. kugira ngo mu migambi leta ikora dufatiye nko ku mugambi ushikirizwa n'ishyirahamwe hari ishyirahamwe ryitwa fobi rikora umwavu mhm. naragiye nkurikirana yuko mu minsi heze umwavu atari kirenga umwavu utaboneka neza ibintu bene ibyo awubonetse naho ukaboneka ku itorohereza abanyagihugu batoba mm, babiri imitsi yego cyane leta rero muri iyo mbere yo kugira ngo dupambane turwane n'iri duka ry'ibiciro ku bidandazwa n'ibindi byagenerwa mhm. leta yoraba ingene yoregirariza ibiciro by'ibintu nk'ibyo byagenerwa ahambuze neza na neza umwavu mm. ndafatiye ku mwavu kubera abanyagihugu benshi b'abarimyi igice kinini cy'abarundi nibo wikorako cyane mhm. hanyuma ikindi kintu leta yoshobora gukorera ko um, no kugenzura mm. ikoreshwa ry'amatungo ya leta mu mashyirahamwe ya leta mm. umukuru w'igihugu yaragiye abigaruka ko kenshi avuga yuko harimo amashyirahamwe ya leta atinjiza mm. ni ukuvuga umwaka utangura umwaka ugahera ariko ntiberekane igihugu Mm. ni ukuvuga leta nayo yokomeza amagenzura mu mashyirahamwe benayo mm-hmm. mbega amashyirahamwe byaboneka yuko atakamariye igihugu mm. bakayafatira izindi ngingo ari ukuyapirivatiza bakayapirivatiza ari ukuya bakayashyira guprivatiza ni ukuvuga bakayashyira mu maboko y'abikorera utwabo mu y'abikorera utwabo mm. eh. mm-hmm. cyane ari ugusubiramwo ibijyanye n'indongozi ubuyobozi bw'ayo mashyirahamwe kugira ngo barabe yuko amashyirahamwe yose yegukira leta mhm. agira icyafashije mu buzima bw'igihugu n'ubw'abanyagihugu mm. nibyo niyumvira leta yoshobora gufasha kugira ngo ni ukuvuga ubutunzi bwa leta bukore icyo bugenewe ivyo navyo bikoze bukoze neza biragira ingaruka ku munyagihugu umunyagihugu aroroherwa mhm. amashirahamwe yegukira leta ah, yerekane umwimbo ni ukuvuga akore hanyuma yimbure uwo mwimbu uboneke ayadashoboye kwerekana umwimbu bayashire mu minwe yabikorera utwabo canke bayasubiremwo kugira ngo abe yoshobora gukora ibintu bifitiye akamaro igihugu bifitiye n'akamaro abanyagihugu hanyuma abanyagihugu nabo uko twamye abanyagihugu b'abarundi nabivuze twabakoze mhm. umwe umwe wese muca mucakora muco yatoranye umurimyi abandanya arima leta imworohereze umwavu umushikire kandi umushikire ku kabeyi katavuna mhm, umukozi wa leta akore icyo yatorewe gukora yorohereze umunyagihugu iyo serivisi y'umunyagihugu nawe imushikire atagoranye leta igwanye ya ruswa turazi yuko ruswa ahantu hamwe hamwe eh, ihari leta igwanye ruswa ruswa nayo nyine ni w'igihugu w'iterambere ry'igihugu ni ukuvuga ikindi kintu leta nohereza ko ni uko yogwiza um, yogwiza abo bakorana basanzwe batanga ibintu mu burundi Hmm. aha kuvuga nk'abatanga igitoro nk'abatanga ibidandazwa biva hanze leta yogerageza ikagwiza abo baparteneri na byangoye kubivuga mu kirundi hmm. ni ukuvuga ikaronderera mu nzira zitandukanye kubera iyo ibidandazwa bishyitse ari byinshi mu burundi bivuye no mu bicungano bitandukanye umunyagihugu mutoyi araheza akahatorera akayoyoka kubera mm. ibeyi iciba nziza ego ego intererano rero yanje yariyo urakoze cyane David murakoze kuri iyo ntererano yawe reka twizere yuko cyane cyane abafata ingingo ba ndabashimire kuri kano kanya mu mpaye hanyuma kugira amahoro y'Imana mwese aho muri ku butaka bwa Burundi urakoze cyane nawe mugira ibihe byiza n'umuryango nibutse ko turi mu kiganiro karadiridimba ni akana kaji wabo aho duha ijambo abarundi bari hanze bavuga ikirundi kugira nabo dufashanye batange ibyiyumviro byabo mu guterera uh, kino gihugu cyabibarutse uno munsi twagarutse duti mbe ni gute umunyagihugu w'umurundi yokora kugira kumure tuve muri bino bihe bidasanzwe isi irimwo mwumvise ibyiyumviro bya bamwe n'abandi muri Zambia Novance mwumvise ko yashikirije David muri leta z'ubumwe za Amerika nako David muri Canada na Jacqueline muri leta z'Umwe za Amerika ntibege na Placide muri Holland mwumvise ico nabone bashikirije eh, nk'umuti babona urama bagaruka cyane cyane kuri leta nayo nirabe ukuntu yo korohereza abarundi muri rusangi aho bishoboka naho kumbure iyo ikica kiriya kidugijwe n'agashahara gace kisununura mu ntumbero y'uko umurundi nawe abasha kuba muri bino bi telefone n'ubuziruguruye ku bwanyu nubwo akanya gasigaye atari kubwira ngo ikirere n'uburusiya ngo bari barabana uno munsi siyo turiho turagaruka ko urazi uko uh, ibiciro by'ibintu bimwe bimwe bya byagiye biraduga ariko nkuko bamwe babishikirije biraduga ariko akenshi ugasanga agashara koko kataduga abandi bati abarimyi wowe ico akora yoroherezwe mu byo asanzwe akora ku bwawe nawe ubona ari gute abarundi boshobora gukora kugira uh, bace neza icyo nukwita birinde eh, kumbure ubukene muri bibi bihe jenwa abantu nosaba nciye bugufi icyo biza guca bugufi yego nosaba abantu bazinda ni ukuri b'abarundi ko bo kwibaza yuko eh, duha n'isango ryo kundi wa Mungu aho bishobotse azoba afise ibyo bita connection eh, nziza canke imeze neza turacyari muri karadiridimba n'akana kaji wabo ni kuri rw'abarundi muri hanze y'igihugu dusigaje akanya gato ariko kumbura ako kanya turashobora kwakira umwe canke babiri baba bari ku murongo Eh, reka rero dushimire mwebwe mwese mwatwakuye na cyane cyane namwe mwariko muradutega abiri ariko kumbure bitashobotse yuko namwe muronka umurongo ariko duhane isango ryo ku wundi wa mungu amasaha nk'ayo twatanguriye ko twazuba turi muri karadiridimba nk'uko twari tubigera